Falënderojmë Allahun e Madhëruar, Krijuesin absolut, i cili çdo gjë krijoi në formën më të mirë, më të përkryer. Siç thot Allahu, Sun'allahi lledhi etkane kul-le shej. Mjeshtëria e Allahut që përsosi çdo send. Krijoi gjithë këto krijesa numrin e të cilave askush nuk e di pos tij, pastaj dalloi njeriun nga të gjitha ato krijesa, e dalloi në formë, në përbërje dhe në përgjithësi, ashtu që atë e bëri në formën më të mirë, më të bukur, pastaj ia dhuroi atij këto shqisa, nëpërmjet të cilave dallon nga krijesa tjera, ashtu që numërohet krijesa më e privilegjuar dhe nga kjo e dalloi edhe në përgjegjësi duke e bërë atë mëkëmbës të vetin në tokë. Me të vërtetë njeriu është një krijesë e çuditshme. Në të ka argumente sa të duash për ekzistimin e Allahut krijues, sundues, furnizues, mbikëqyrës. Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar na drejtohet duke na thënë, ue fi enfusikum, efela tubsirun, po edhe në vetveten tuaj, keni argumente sa të doni, a nuk jeni kah e shihni, ashtu që në cilëndo pjesë apo gjymtyrë të tij, nëse shikon njeriu me një vështrim do të gjejë argument për mjeshtërinë e përkryer, të Allahut krijues xhel-le shanuhu. Ta shikojmë sa për ilustrim kokën. Një herë në shpejtësi, e pastaj të ndalemi pak më gjerë te gjymtyrët e të folurit, gjegjësisht te të folurit. Argumente këto apo fakte, të cilat shumë qartë, mohojnë tezën se njeriu është krijuar nga natyra. E si është e mundur të nderuar vëllëzër dhe motra? si është e mundur të jetë i krijuar njeriu nga natyra kur gjithë ky numër kaq i madh i njerëzve, dhe se gati nuk mund të gjesh dy veta të njëjtë në çdo gjë. Sa miliard njerëz ekzistojnë, sa prej tyre përngjajnë, janë me cilësi dhe me ngjashmëri të njëjtë, Kjo ndodh tek njerëzit, përkundër shtazëve tjera, të egra dhe të buta, apo shpezëve dhe krijesave tjera, të cilat shumë përngjajnë mes veti, saqë nganjëherë e kje vështirë edhe me i dalluar, se cila dele për shembull është e jotja, e cila është e huaja, apo cila pulë është e jotja, e cila është e huaja, përderisa tek njerëzit, nuk është një gja e tillë, Tek njerëzit gjen të kundërtën, ata nuk përngjajnë, bile as në zë, se le më në cilësi tjera. E urtësia e kësaj është se njerëzit kanë nevojë për ta njoft njëri-tjetrin, për shkak të punëve dhe raporteve të ndërsjellura, Përndryshe, sikurse mos të ishte një dallim i qartë mes njërit dhe tjetrit, do të ndodhte një çrregullim i madh në jetën e përditshme, nuk do ta njehte njeriu atë që ka ble prej tij për shembull, apo atina që i ka shitur diçka, nuk do ta njehte dëshmitarin, apo atë që dëshmon për te, apo kundër tina, nuk do ta njehte bile edhe gruan e tij, apo burrin e saj, nuk do ta njehte dhe fëmijun e tij, apo edhe prindin ndoshta, e kështu me radhë. Dhe bie pytja, kush është ai, i cili dalloi mes formave apo fizionomive të njerëzve, bile edhe mes zërave të tyre, kush është ai, pos Allahut të madhëruar, krijuesit të gjithësisë, ku është natyra në këtë precizitet, kaq të madh e të përkryer, a nuk kanë mend njerëzit, a nuk kanë logjikë, e nuk logjikojnë, a nuk ndalen njerëzit e me analizuar vetveten e tyre, çka thotë Allahu i madhëruar se sa me në fillim dhe në vetveten tuaj, a nuk logjikoni? Ky njeri i cili krijohet mbrenda në embrion, në formën më të mirë, del në këtë botë i kompletuar, i bukur, pastaj rritet pak nga pak, Pa u shkapërderdhur ai trup fare, përderisa, çfarëdo skulptori, më i miri, sikur të dojë ta rrisë një njeri të ndërtuar nga gipsi, nga ari, nga argjendi, apo diçka të tillë, që ka ndërtuar me duart e tina, ndonjë statujë, nuk do të mundë, Ta bëjë një gja të tillë, pa e prishë një herë, atë trup e pastaj rishtazi me ndërtuar më të madh, ndërsa Allahu i madhëruar e rrit fëmijun dalëngadalë, pa e deformuar apo shkatërruar formën dhe gjymtyrën e tij, bile pa e ndie ai fare. Shikoji gjymtyrët e këtij njeriu dhe çdo pjesë të trupit me sa precizitet është krijuar. Shikoje kokën Sa për ilustrim, se si e ka vendosur Allahu i madhëruar në pjesën më të lartë të trupit, sepse nevoja e ka kërkuar një gjë të tillë, pastaj e ka bërë një kokë e jo dy, sepse nevoja kërkon me qenë një e jo dy, shikoji gjymtyrët e fytyrës, që janë nga dy, si sytë dhe veshët, se në çfarë forme, pastaj në çfarë pozite, i ka vendosur e i ka krijuar Allahu i madhëruar. Se si ka nevojë njeriu për dy gjymtyrë të tillë, ndërsa gojën dhe hunën nga një, dhe po të ishte e kundërta, si dy goja, për shembull, apo dy huna, apo një sy e një vesh, se si do të dukej njeriu në çfarë forme të shëmtuar, dhe se kjo nuk do të ishte një urtësi e përkryer, kush e bëri krejt këtë në këtë formë kaq të bukur pos Allahut të madhëruar. Pastaj, ndalu dhe shikoje zërin, i cili del nga fyti dhe mjetet e gjymtyrët tjera të cilat janë të pregaditura për zë, apo veglat e pregaditura për të folur. Shikoji shkronjat dhe vendin nga dalin, disa dalin nga fyti mbrenda thell, disa të tjera dalin nga maja e gjuhës, kur fërkon me dhëmbët e parë, disa të tjera dalin nga mesi i gjuhës, Kur ngritet lart, të tjerat nga mesi i gjuhës duke lëshuar poshtë dhe kështu me radhë. Do të gjesh një mrekulli të hatashme, të përkryer, fillon nga fyti thellë dhe përfundon tek dhëmbët. Një zë del nga një kapcer apo një laring. Megjithatë, dalin të gjitha ato shkronja. 36 ta zëmë në gjuhën tonë apo 29 në gjuhën arabe dhe kështu me radhë. Nëpërmjet këtyre shkronjave, shprehen apo ceken të gjitha fjalët e një gjuhe, në të cilat në to ka urdhëresa, ka ndalesa, këshilla, e sugjerime, e të tjera, fjalë me të cilat shprehet nevoja, apo kërkesa, shprehet edhe ajo, çka është në brendësi të zemrës së njeriut. Subhanallah, i cili ka krijuar këto gjymtyrë dhe ua ka mundësuar këtë të shprehur, natyrisht, krejt kjo, pos asaj, se çdo njeri e flet gjuhën e vet, sheh shumë njerëz nga shoqëritë dhe komunitetet e ndryshme, secili nga ta flet gjuhën e vet, duke mos e kuptuar as njëri-tjetrin se çka po thotë. Po Një gjuhë, si gjymtyrë, e cila është gjymtyrë e njëjta te të gjithë, e krijuar prej mishit, edhe në formën e ka gati thuajse të njëjtë. Gjithashtu, edhe fyti i njëjtë, po edhe dhëmbët e njëjtë, edhe laringu i njëjtë, e kështu me radhë, megjithatë secili njeri gjuhën e vet, megjithatë secili njeri zërin e ndryshuar, tingullin, të shprehurit e të tjerë. Kush e bani këtë? pos Allahut të madhruar. Çështja e gjuhëve, apo të folurit tek njerëzit, është sikurse çështja e tokës, ushqehet me të njëjtin ujë, mirëpo pemët dhe perimet dalin të ndryshme, disa të mëdha, disa të vogla, në formë, në ngjyrë, në shije, në përbërje dhe kështu me radhë. Thotë Allahu Azza wa Xhel, të mbjellura, të llojllojshme, po edhe hurme, bimë këto që janë të degëzuara me trupa, po edhe prej tyne që nuk janë të degëzuara. Të gjitha këto ujiten me një ujë dhe ne shijen në ngrënie të frytave të tyre kemi dalluar njërën prej tjetrës. Prej një uji ujiten të gjitha, por dallojnë në formë, në shikuar edhe nga jashtë, po edhe nga shija e tyre, po edhe nga përbërja tyre, Dhe kjo dëshmon me argumente për njerëzit e mençur se Allahu është krijues. Po ashtu edhe çështja e gjuhës, një gjuhë, një gabzherr, apo një laring, e kështu me radhë, mirëpo gjuhët e ndryshme, secila me fjalitë dhe përbërjet e saj, edhe atë vetvetiu pa u ngarkuar, pa u lodhur, secili e flet gjuhën e vet. Pa ndie ndonjë ngarkesë psikike, Mirëpo jo edhe gjuhën tjetër, gjuhën e tjetrit. Vërtet, në këtë ka argument për ata që kanë mend, për ata që logjikojnë, thotë Allahu Azza wa Jall, "Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ardi wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin." Nga argumentet e tij është krijimi i qiejve e i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja. Edhe në këtë Ka argumente për njerëz. Subhanallah. A ndalet njeriu të nderuar vëllezër dhe motra muslimane? A ndalet ky njeri ta shikojë se si fëmiu lind dhe nuk di asnjë fjalë të flasë. Pastaj kur të arrijë një moshë të caktuar, fillon të flasë dhe neve na duket një gjë e tillë shumë normale, ngase këtë edhe presim që të gjithë fëmijët të flasin përafërsisht të një moshe të caktuar. Për këtë arsye, shumë njerëz e mendojnë se të, se të folurit si një gjë shumë e rëndomtë dhe është e zakonshme, a në esencë ai është një mrekulli e pazakonshme, një mrekulli e veçantë, sepse fëmiu më herët para se me ja nis me fol, nuk ka ditur asnjë fjalë përmendsh, nuk ka ditur asgjë për gjuhën dhe të folurit. Në lidhje me këtë, thotë shkencëtari i njohur i të folurit profesori Pinker Steven, i njohur me studimet e tij në këtë drejtim, thotë, ne nuk e logjikojmë të folurit duke llogaritur atë një gjë të zakonshme, a në realitet të, të folurit është një mrekulli dhe dhuratë e çuditshme për ne, përfundon fjalimi i tina. Natyrisht se ngase t'ia fillojë fëmiu të flasë përnjëherë pa ditur dhe pa studiuar asgjë për të folurit, vërtet është një mrekulli e madhe. Fëmiu nuk e zgjedh atë gjuhë që e flet ngase është e lehtë, ani pse edhe gjuhët e tjera ka, i kanë rregullat e saja. Vërtet është interesant si mund të flasë fëmiu kaq i vogël. Nga e merr atë gjuhë? Kush ja mëson rregullat e asaj gjuhe? Si u bë që mbi 6000 gjuhë në botë të formohen? Të gjitha të ndryshme. Pse njeriu është e vetmja krijesë e cila flet përkundër krijesave tjera të cilat nuk flasin? Çka ndodh në trurin tonë që të mund të dalin ato fjali të shumta. Këto dhe pytje tjera të ngjashme edhe më tej shkencëtarët nuk kanë mundur me ju dhënë përgjegje të sakta apo të plota. Profesori Liberman Filip, i njohur për gjuhët, thotë, procesi i të folurit është një proces shumë i ndërlikuar, përfundon, ndërsa Steven Pinker thotë, Fëmiu nuk e merr tërë gjuhën nga prindërit e tij, ashtu siç nuk e përmirësojnë prindërit fëmiun në çdo gabim të bërë, derisa thotë, ne i përdorim rregullat e gjuhës pa u munduar dhe pa u lodhur, ato i gjejmë të gatshme. Përfundon fjalimi i tina. Për këtë arsye, aftësia për të folur është mbet dhe mbetet një sekret te njeriu, ashtu siç thotë edhe Noam Çomski. Natyrisht nuk ka dyshim se Allahu i madhëruar është ai i cili ia mundëson njeriut të flasë, të shprehet, dhe se pa lejen e tij asnjë njeri nuk mund ta hapë gojën e le më të flasë. Vërtet aftësia për të folur është dhurat nga i madhi Allah, siç e ka cekur Allahu në Kur'an. Thotë Allahu në surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allem al-Kur'an, Khalëk al-Insan, Allem e hulbejan, Rahmani, Allahu, është aj, i cili ia mësoi Kur'anin, E krijoi njeriun, ia mësoi atij të folurit, të shprehurit, të shqiptuarit. Jo vetëm të folurit, që është një mrekulli e madhe e Allahut që ia mësoi njeriut. Allahu ia mësoi njeriut të folurit, por edhe të folurit e dy gjuhëve, e më shumë dhe mospërzierja e njërës me tjetrën, për atë që i di shumë mirë të dyjat, është gjithashtu një argument tjetër i cili dëshmon qartë për madhërinë e Allahut dhe precizitetin e përkryer që ka krijuar Allahu njeriu. Një gjë e tillë është studiuar mjaft dhe janë bërë mjaft punime shkencore. Një ndër ata dijetarë apo shkencëtarë që kanë studiuar këtë fenomen është edhe shkencëtari i trurit Thomas Munte, i cili në bashkëpunim me kolegët e tij ka bërë disa prova Se çka ndodh me trurin kur njeriu flet një gjuhë e pastaj e flet tjetrën. Ka marrë për testim ata të cilët e flasin gjuhën spanjolle e cila flitet në Spanjë, po edhe gjuhën katalan e cila është edhe më tej një gjuhë e përdorur në verilindje të Spanjës. Pra ai i cili flet këto dy gjuhë, rezultatet kanë treguar se truri i njeriut I ruan në një vend të caktuar të gjitha fjalët që kanë të bëjnë me një gjuhë, e po kështu edhe të gjuhës tjetër në një vend tjetër. Ashtu, ashtu që mos të mbështillen njëra gjuhë me tjetrën gjatë të folurit. Kjo provë ka vërtetuar të kundërtën e asaj Çka është menduar deri më tani se dy gjuhët që i din një njeri janë të vendosura në një vend në tru dhe njeriu e nxjerr herë njërën e herë tjetrën gjuhë varësisht se cilën po e fol. Pra kjo teori e re jep të kuptohet se njeriu kur të flet njërën gjuhë, gjuha tjetër mbetet e mbuluar, nuk preket vendi i trunit ku është e rezervuar gjuha tjetër. E paprekur diku atje në tru për shkaqe ende të panjohura në mënyrë që të mos ndodhë përzierje mes dy gjuhëve. Flet me gjuhën Shqipe domethënë e aktivizon vendin në tru ku është e stacionuar e pozicionuar gjuha Shqipe. Dikun me tutje një vend tjetër në tru është gjuha Arabe për mua të zamë apo gjuha Angleze për dikën Dhe kështu me radhë. E kur njeriu pastaj të fillojë ta flasë gjuhën tjetër, kjo e para mbyllet dhe hapet e dyta. Shkencëtari David Green thotë, pyetja e cila paraqitet në këtë rast është: si mund të ndodhë tërë kjo? Ku është përgjigja? Ku është përgjigja? Natyrisht ne them si muslimanë, dhe pa dyshim se kjo ndodh për shkak se Allahu i madhruar. Më herët Ia ka përgatitur njeriut trurin në atë formë, për atë arsye, apo për këtë shkak, ka thanë Allahu Azze ue Xhel, lekad halaknal insane, fi ahseni tekuim, me të vërtetë, ne krijuam njeriun në formën më të bukur. Natyrisht një gjë e tillë apo një rregull i tillë shumë i ndërlikuar na tregon për fuqinë e madhe të madhe të Allah, i cili na dhuroi dhe prej argumenteve të Tij, që ekziston i madhi Allah është të krijuarit e qiejve po dhe të tokës dhe ndryshimi i gjuhëve të tuaja dhe i ngjyrave të tuaja inne fi dhalike le ajatin lil alemin me të vërtetë në këtë që u cek më lart ka argumente për njerëzit të cilët mendojnë logjikojnë Elhamdulilah prej Allahut të Madhëruar i cili na ka pajisur me gjithë këto të mira e në krye të tyre me këtë islam e lusim të Lartmadhërishmin që të na ruajë këto të mira në këtë botë dhe të na nderojë me të mira tjera kur dalim para Tij në ditën e gjykimit Elhamdulillah prej Allahut Allahuma amin Allahuma amin Zoti e di më së miri Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh